non, Des gants, euh, des protections aux pieds, ça c'est pour les cheveux, tout ce qui peut euh, recevoir des projections. Eran hoien entzuteaikin, pentsa genezake hande hau zentrala nukleara edo kimiako enpresa batetan sartzeko zorian dela. Bena ez, deuze holakoik. Hande hau, usu behartzen dugun lanbide batetan aida. Dantista bada, ordian, zertako debru hainbeste komedia ezen iduiala hortzeko betatxietan ezagia betzaiku mundian den egundanoko puzu indartxinetaik bata. Merkurioa. Dantista eskoletane badakite Merkurio hau puzu bat dela bena, bena, J'ai fait mes études où on nous a toujours dit que l'amalgame était composé de 50% de mercure qui était un poison, mais qu'à partir du moment où il était amalgamé, ce n'était plus un toxique. Frantzian merkuraren jabiltzia zilegi edo legezkoa bada ipar Europan ez da jabilten. Merkurak ekarletzazken ondojuak ez dia hortzaen ziluaen betatxatzeko mementuan agitzen, baizik eta gehuago. Betatxu hoi delako ruletaekin berriz lantzen delaik. ruleta hau lanian aidelaik, merkurioa berotzen du eta ordian gaz bilhakatzen da eta behe puzua gue korpitzaen barna hedatzen du. Prefosta merkurioaren ondoioetaz jakinian ez den dantista, fidatzen da goitikan eginik zaitzon oharer. Ia bat pat problem, a euh, partir du moment où, on le met, vous pouvez nous faire confiance. Mena zer dia ondoio hoik xuxen, hanitsak eta komplexuak agonia kanbiatzen da, bebuaz beste egiteko heniala hel arte. Alergia ezberdinak eta parastopat agertzen dira, akufena edo etengabeko hüstu bat beharrietan, tiroida ehunkitzen du, artikulazioetako min jasan ezinak, beti enheik edo akituik izateko sensazioa, unhuritze sensazioak esku eta hun muturetan bestiak beste. On fait confiance au départ, à nos formateurs, il y a quand même des chercheurs là-dedans aussi au départ. Mais ce qu'on sait pas, c'est qu'ils ont jamais cherché quoi que ce soit sur la même gamme. dua, gaitz hoietaz hunkiak edienak badoatzala bede zila. Azterketak egiten zaitze, bena nulatz etzaien usu gaitzaen uturik edieiten, ordian Frantziako estaduko osagarri saliak zerrenda berezi batetan sartzen ditu gaitz psikiko eta psikosomatiko sailetan, eta harta araberakoa eginik zaie. On m'a mis sous antidepresseur, on m'a mis en arrêt maladie, j'ai perdu mon travail. Frantziako osagari egiturek badakite merkurioa badela. Afza bezalakuak merkurioaren unguko txostenetan argiki agertzen du ondoiuak badiela. Bestiak beste, aitortzen du odoleko minbizia gahatzen ahaldiala, plakasko eskleroza, autismo edo Alzheimeraen pisten e laguna jale sakela. Benak kujuski, ohar hoik, ez dia dantister eginik zaitzen txostenetan agertzen. Nurdaki, bariteke dantistetik iganeta, egin zumaiten buian, zien baitan kanbiamen arau sumait sendi detzatzien. Bede zialat balin bastuzte, espantxadut haleike ez duziela oa jentzunen dugun hunek ukendian ber arapostia ukenen zien bede zia enganik. Voyez avec votre psychiatre, que voulez-vous que je vous dise Eza hat ze gynin hiu an hortzen aitja tja! Lumba da zer?